Toe het ek een ander krachtige engel gezien wat van die hemel af neergedaal het. Hy was omring dier een wolk, met een reenboogboek aan sy kop. Sy gezicht was soos die zon, en sy voete soos twee vierkolonne. In sy hand het hy een hoop gerolde boekrolliekie vastgehou. Hy het gaan staan, met sy rechtervoet op die sedert en sy linkervoet op die aarde. Toe het hy met een krachtige stem uitgeskreeuw soos een leeuw wat brouw. Nadat hy so uitgeskreeuw het, het sewe donderslaa hulle eie dreenings laat weergalm. En toe die sewe donderslaa weergalm het, was ik op die punt om dit op te schrijven, maar ik het de stem van die hemelse kant af hoor sê, hou geheim wat die sewe donderslaa weergalm het, en moet dit opskryf nie. Die engel wat ik op die sedert in die land sien staan het, het sy rechterhand in de richting van die hemel opgelig en hy het gesweer by hom wat voor altijd lewe, wat die hemel in sy inhoud, die land in sy inhoud, die sedert en sy inhoud, geskep het. Hy het onder eet gesweer, daar is niet meer tijd oor nie. In daar die tyd wanneer die zevende engel sy trompet zal blaas, zal Godse verborgen bedoeling verwerkelijk worden, soos hy dit as goeie boodskap aan sy diensmechte, die profete, bekend gemaakt het. Die stem wat ik van die hemelse kant afgehoor het, het toe weer met mij gepraat dier vir my te zeggen gaan al die oopgerolde boekrolliekie wat in die hand is van die engel wat op die sedert en land staan. Ik heb toen naar die engel toegegaan en om gevra om die boekrolliekie voor mij te geven. Zijn reactie was, neem dit en eet dit op, dit zal bitter wees in jou maag alhoewel dit so soet soos jening sal smaak in jou mond. Ik heb toen die boekrolliekie uit die hand van die engel geneem en dit opgeet. In mijn mond was dit so soet soos jening, maar toen ik dit inslik, was dit bitter in mijn maag. Hulle sê toe vir my, jy moet nog eers Godse wil oor volke, nasies, taalgroepen en baie eersers gaan verkondig.